อาชัญญสูตร อาชาในทอรอร์เบรดภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติแปประการต่อไปนี้ สมควรเป็นม้าต้น เป็นม้าที่พระราชาจะใช้สอย จัดได้ว่าเป็นนงอวัยวะของพระราชาทีเดียว คุณสมบัติแปประการ เป็นอย่างไรเล่า คือ 1. มหาอาชาในตัวประเสริฐของพระราชาในกรณีนี้ ย่อมมีกำเนิดดีทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายมารดาและบิดา เกิดในทิศที่ม้าอาชาในตัวอื่น เขาเกิดกัน p i c u s possessing eight factors A king's excellent thoroughbred horse is worthy of a king, and necessary of a king, and reckoned as a factor of kingship. What act? Here, a king's excellent thoroughbred horse is well born on both sides, maternal and paternal. He is born in whatever area other excellent thoroughbred horses are born. 2. ย่อมบริโภคของกินที่เขาให้สดหรือแห้งก็ตามเรียบร้อยไม่เรียราด He respectfully eats whatever food they given him, whether moist or dry, without scattering it. 3. ย่อมรังเกียจที่จะนั่งหรือนอนทับอุจระ ปัสสาวะ He is repelled by sitting down or lying down near feces or urine. 4. เป็นสัตว์ยินดี มีการอยู่ร่วมเป็นสุข ไม่รบกวนม้าอื่น He is mild and pleasant to live with and he does not agitate other horses ห้าเป็นสัตว์เผยความโอ้อวด ความประยศโกดโกง แก่นายสารถีอย่างเปิดเผยนายสารถีพยายามปราบความประยศโคดโกงเหล่านั้นของมันได้ He reveals his tricks, ploys, gambits, and wiles, as they really are to his trainer so that his trainer can make an effort to stamp them out of him ข้อที่กเป็นสัตว์ลากเข็นภาระ เกิดความคิดว่าหมาอื่นจะเข็นภาระได้หรือไม่ก็ตามสำหรับภาระนี้เราเข็นได้ He carries loads determined whatever or not the other horses carry loads I myself will carry them ข้อที่7เมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง When moving he moves only along a straight path ข้อที่8เป็นสัตว์มีกำลังวังชา คือทรงกำลังไว้อยู่จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต He is strong. He shows he strained right up until the end of his life พิสุทั้งหลายมาอาชาในตัวประเสริฐของพระราชา ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติแปประการเหล่านี้แหละสมควรเป็นม้าต้น เป็นราชพานาได้จัดได้ว่า เป็นองค์อวัยวะ ของพระราชาทีเดียว possessing these eight factors a king's excellent thoroughbred horse is worthy of a king, and necessary of a king, and reckoned as a factor of kingship. ที่สุดทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมแปดประการต่อไปนี้ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำมัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า แปดอย่างอย่างไรเล่า คือเธอในกรณีนี้ เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมก ถึงพร้อมด้วย มารยาทและโคจร เป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย so too pickles. one possessing eight qualities one is worthy of gifts worthy of hospitality worthy of offering worthy of reverential salutation unsurpassed field of merit for the world. And what act? Here, one is virtuous. He dwells restrained by the patimokkha, possessed of good conduct and resort, seeing danger in minute faults, having undertaken the training rules, he trains in them. ข้อที่สองฉันโภชนะที่เขาถวายเศร้ามองหรือประนีก็ตามด้วยเคารพ ไม่รังเกียจ He respectfully eats whatever food they give him, whether coarse or excellent, without being annoyed. ข้อที่สามเกลียดแต่กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและการถึงพร้อมด้วยธรรมอันเป็นบาปอกุศล He is repelled by bodily verbal, and mental misconduct. He is repelled by the acquisition of the numerous kinds of bad, unwholesome qualities. ข้อที่สี่เธอยินดีอยู่มีการอยู่ร่วมเป็นสุขไม่รบกวนบุคคลเหล่าอื่น He is mild and pleasant to live with and he does not agitate others กอริยาเป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวด ความพยศคดโกงตามที่เป็นจริง ในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลาย พระศาสดาหรือสัพพมจารีเหล่านั้น ย่อมพยายามช่วยกำจัดความโอ้อวดเป็นต้นเหล่านั้นของเธอได้ He reveals his tricks, ploys, gambits, and wiles, as they really are, to the teacher, all to his wise fellows, so that they can make an effort to stamp them out of him. ข้อที่หกเธอเป็นผู้สำเนียกใฝ่ใจอยู่ว่าบุคคลเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ก็ตามเราจะทำการศึกษา He is one who takes up the training, determined, whatever or not others train, I will train. ข้อที่เจ็ดเมื่อปฏิบัติ ก็ย่อมปฏิบัติตรงทางทีเดียว ในข้อนั้นพึงทราบทางตรง คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ When moving, he moves only along a straight path in his conduct, and this is the straight path, the right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. และก็ที่8แต่เป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่ว่า หนังเอ็นกระดูก จะเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์อันบุคคล จะพึงบรรลุ ได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียรด้วยความบากบัน่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จะหยุดความเพียรนนี้เสีย เป็นไม่มีเลย He has aroused the energy thirst willingly. Let only my skin, sinews, and bones remain, and let the flesh and blood dry up in my body. But I will not relax my energy, so long as I have not attained what can be attained by manly strength, energy, and exertion ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดที่ประกอบด้วยคุณธรรมแปประการอย่างนี้แหละ ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำมัชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า possessing these eight qualities one is worthy of gifts worthy of hospitality, worthy of offerings, worthy of reverential salutation, an unsurpassed field of merit for the world.